Sāciet šeit un tagad. Lai iemantot vienotību ar Dievu, jums apzināti jāsāk garīgais ceļojums. Dvēseles moto ir šeit un tagad. Ja neesat sācis, tad ziniet, jūsu dvēsele vēlas, lai sākat savu garīgo ceļojumu šajā pašā brīdī. Ja šaubāties par Dieva esamību, nekas. Šaubieties, cik vēlaties – Ar laiku nogursiet šaubīties par Dievu. Ja šaubāties par iekšējā mieru un sajūsmas pastāvēšanu, šaubieties, cik vien vēlaties. Pat tad, ja ir šaubas par iekšējo dzīvi vai Dieva esamību, labāk sākt savu iekšējo ceļojumu. Ja vēlaties noskaidrot, kas ir garīgums, var pieņemt to ar vislielāko ziņkāri. Pārliecinieties, vai tas ir tikai kaut kas virspusēji fascinējošs vai kaut kas dziļš un plašs, kam iespējams veltīt visu savu dzīvi. Varat sākt ar ziņkāri, taču drīzumā tā pārvērtīsies patiesā tiecībā. Ja uzsākat garīgo dzīvi, vien tāpēc, ka tā ir darījuši citi, arī tā ir labi. Ja redzat, ka kāda cilvēka dzīve ir kļuvusi mierīga un laimīga pēc tam, kad viņš ir pievērsies garīgai dzīvei, arī jūs varat darīt tāpat. Vēlos jums izstāstīt dižā garīgā skolotāja Šrī Ramakrišnas mīļāko stāstu. Reiz ap pusnakti pilī ielavījās zaglis un noklausījās valdnieku un valdnieces sarunu. Valdnieks teica valdniecei, es vēlos, lai mūsu jaunākā meita aprecētu svētu cilvēku un iemantotu kaut nedaudz miera. Visas mūsu meitas ir precējušās ar valdniekiem un ģenerāļiem – bet viņu dzīve nav apskaužama. Svētie dzīvo ļoti mierīgi, tāpēc, ja viņa aprecētu kādu no tiem, arī viņas dzīve būtu mierīga. Rīt agri no rīta es sūtīšu savus ministrus uz gangas krastiem, kur meditē daudzi svētie. Esmu drošs, kāds no viņiem piekritīs aprecēt mūsu meitu. Noklausījies sarunu, Zaglis nodomāja. Mans dievs, nabadzīgs mūks – tiks pie princeses. Došos arī es uz turieni un meditēšu kopā ar mūkiem. Kas zina, varbūt izraudzīsies man. Pat laban, lai tiktu pie kāda mazuma naudas, man ir jāzog, bet ja iepatikšos princesei, acu mirklī kļūšu bagāts. Es peldēšos bagātībā. Nākamajā dienā, agri no rīta, ģērbies vientuļnieka drānās, Zaglis devās uz gangu un sāka meditēt kopā ar pārējiem mūkiem. Drīz pēc tam ieradās valdnieka ministri un sāka apsteigāt mūkus, meklēdami kādu, kas būtu ar mieru aprecēt princesi. Mūki sašuta. Mēs saucam pēc bezgalīgas gaismas, bezgalīgas patiesības, bezgalīga prieka, bet jūs gribat mūs atkal piesiet šai pasaulē? Mēs negribam nedz materiālo dzīvi, nedz materiālos labumus, tiek liedza. Nabaga ministri saņēma no mūkiem tikai pārmetumus un apvainojumus. Mūkiem princese nebija vajadzīga. Tiem rūpēja tikai augstākā patiesība un iekšējā bagātība. Cits pēc cita mūki atteicās. Beigu beigās ministri piegāja pie zagļa, un viņš deva piekrišanu precēt valdnieku meitu. Ministri atgriezās pie ķēniņa un pastāstīja, kā viss notika. Dzirdējis, ka viens no mūkiem ieinteresējies par princesi, ķēniņš kļuva ļoti priecīgs. Rīt es aizvedīšu savu meitu uz gangas krastiem, kur lūdzas un meditēja svētie, viņš teica. Naktī Zaglim prātā ienāca dievišķa doma. Viņš nodomāja. Es tikai izliekos, ka esmu svēts. Ar izlikšanos vien es iegūstu princesi un tādu bagātību. Ja patiešām kļūšu par mūku, esmu drošs, ka galu galā saņemšu no Dieva bezgalīgu spēku, gaismu, sajūsmu, mieru, tāpat kā mūki. Kāpēc jāpieķeras ierobežotai bagātībai, ja man ir iespēja gūt neierobežotu gaismu, sajūsmu un spēku no Dieva bezgalīgās bagātības? Un tā Zaglis naktī mainīja savu nodomu. Kad nākamajā rītā atnāca valdnieks, viņš neizrādīja tam nekādu cieņu. Viņš saskaitās un teica – Ak, ķēniņ, nepiecien mani šai materiālajai pasaulē. Es vēlos Dievu, tikai un vienīgi Dievu. Man nevajag tavu meitu. Nabaga valdnieks devās atpakaļ uz pili, bet Zagans kļuva par īstu svēto. Šis stāsts skaidri parāda to, ka jebkurā brīdī varam uzsākt savu garīgo ceļojumu. Zaglis sāka ar adarināšanu, bet viņš guva iedvesmu Redzot patiesi svētus cilvēkus, no visas sirds saucam pēc Dieva, vienīgi Dieva. No iedvesmas viņš nonāca līdz tiecībai. Viņu vairs neapmierināja vēlme tikt pie naudas un materiālās bagātības, jo viņš sajuta, ka pastāv kaut kas tāds, no kā to iemantojot gūst lielāku piepildījumu. Ja jūs vēl aizvien lolojat šaubas vai ziņkāri, tad sāciet ar šaubām, sāciet ar ziņkāri, bet sāciet. Soli pa solim jūs tuvosieties savam mērķim. Dievs jau ir gatavs jūs pieņemt. Iespējams, jums trūkst dedzības, lai pieņemtu Dievu, taču Dievs, mūžīgais tēvs, Dievs, mūžīgā māte, jūs sauc. Jums jāizšķiras, ka vēlaties Dievu. Ja patiešām vēlaties Dievu, sāciet tur – kur esat, šeit un tagad. Jūs sasniegsiet mērķi, apzinātu vienotību ar Dievu, bezgalīgo gaismu un bezgalīgo patiesību. Ir paties dārgums. Tavas sirds sauciens lido putnu spārniem, lai sasniegtu tavas skaidrās dvēseles augstāko mērķi.